Վահագն Դավթյանի ստեղծագործությունների առանձնահատկությունների շուրջ է օրվա զրույցը բանաստեղծուհի Սոնա Վանի հետ։ Կիրառարումներում հեղինակը ներկայանում է իրեն հատուկ ձեռագրով ու ոճով, որն էլ ձևավորում է ստեղծագործողի, մեր դեպքում Վահագն Գնդավթյանի ստեղծագործությունների առանձնահատկություններն ընկալելու շեշտադրումներ։ Խիստ բնութագրական է, որ Վահագն Դավթյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները գրեթե նույնական են հայ եւ օտարազգի ընթերցողների համար։ Թվում է, թե Դավթյանի պոեզիան հայ ընթերցողի մոտ հայրենական զգացումներ ու զգացողություններ կարող է առաջացնել օտար ընթերցողի մոտ այլ, բայց ցանոթանալով Էդուարդաս Մեժելայտիսի գրախոսականին, ողրում ենք, որ լիտվացի բանաստեղծն ու ընթերցողն իր ընկալումներով շատ մոտ է հայ տեսակի մտածողությանն ու ընկալումներին, որոնք վերջինս ունենում է Դավթյան ընթերցելիս։ բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում հատված Մեժելայտիսի պոեզիա, որ մաքրում է արյունը գրախոսականից, որտեղ կհաղորդակցվենք նրա Դավթյանի պոեզիայի հանդեպ տածած խորազգաց ապրումներին ու համամարտկային խոհերին։ Ինձ թվում է, թե Վագնդավթյանն իր բանաստեղծություններն այնպես նրբորեն ու հմտորեն է քանդակում, ինչպես հայկական հին վարպետներն էին քանդակում խաչքարը։ Նրա բանաստեղծական տեխնիկայի վրա ես հայ քարագործ վարպետների հզոր ազդեցությունն եմ տեսնում։ Նրա պոեզիայում հայկական նշանավոր տուֆակարի գույներն եմ տեսնում նաև՝ վարդագույն, դեղնավուն, շիկավուն, գորշ, կապտավուն տուֆակարի։ Վագնդավթյանն իր մեջ ներծծել է այն ամենը, ինչ հնարավոր է ներծծել բնապատկերով, պատմությամբ, ճարտարապետությամբ, գույներով, բույրերով, հարուստ հայկական հողից։ Նրա հոգին նման է գինով լիսափորի, երրում է նոր քանված գինին, թափվում սափորի կավե շուրթերից։ Ինձ վրա ուժգին տպավորություն թողեց նրա այն խոստովանությունը, որ բանաստեղծություն գրելուց հետո իրեն այնպես է զգում, ինչպես վաստակած սերմնացանները, նշանակում է մարդն աշխատել է, Որքան մեծ է տաղանդը, այնքան ավելի աշխատանք է պահանջում։ Միայն միամիտ մարդիկ են ճափից ավելի վստահում տաղանդին։ Բանաստեղծի տաղանդը համար տկնանքով է ապացուցվում։ Վահագն Դավթյանն ապացուցել է դա։ Ճանապարհորդելով Իսպանիայում ես հիշում էի Հայաստանը։ Բնապատկերները նման են, եւ այնտեղ, եւ այստեղ լեռներ են, ժայռեր, քարեր։ Ես հիշում էի Սերվանտեսին ու Նարեկացուն։ Լամանշի ճանապարհին ինձ ուղեկցում էին մարդկանց մեծ բարեկամ Դոն Կիխոտի ստվերը եւ նարեկացու ողբասացությունը, որը Դավթյանի բարերով ասած մաքրում է արյունը։ Մարդկային արյունը պետք է մաքրել։ Այդտիսին է պոեզիայի կոչումը, որովհետեւ աշխարհում դեռ շատ է անկատարը, վատը, չարը, Չկառավարվող բնազդները կարող են անհեթեթություն հասցնել։ Ես հիշում եի իհարկե նաև զարմանալի Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկային, որ նահատակվեց այստեղ, ասպետների երկրում, գազանացած դահչի գնդակից։ Ես ինձ հետ տարել էի Լորկայի մասին Վահագն Դավթյանի հրաշալի բանաստեղծությունը, որ պետք է թարգմանեի լիտվերեն հրապարակվող հայ պոեզիայի անթոլոգիայի համար։ Իսպանիայում թարգմանելն ինձ համար բոլորովին դժվար չէր, որովհետև ամբողջ ժամանակ կողքիս կանգնած էր ինքը Լորկան։ Այնտեղ ես ավելի լավ հասկացա նաև Վահագն Դավթյանի բանաստեղծության ենթատեքստը։ բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել օրվա մեր զրույցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայ հեղինակ եւ ընթերցող Սոնա Վանի հետ։ Զրույցի առանցքում դարձյալ Վահագն Դավթյանի ստեղծագործությունների առանձնահատկություններն են։ Վագնդավցյանը մեր այն սակավաթի բանաստեղծներից է, ում գրական ստեղծագործական կյանքը պարզապես խոնարում է հայոց լեզվի, հայոց մտածելակերպի եւ արիստոկրատ պոեզիայի հանդեպ։ Ես համարում եմ, որ Վահագն Դավթյանի պոեզիան իրապես ամենամեծ խոնարհումն է բերում մեր ոսկեղենիկ հայերենին նրա պոետիկ մտածողությունը բարձրագույն կոնարումն է բերում իսկական պոետական մտածողությանը եւ նրա տողը կհարատեվի այնքան որքան կհարատեվի մեր հայոց ոսկեղենիկ լեզուն Տիկինսոնը դե բոլոր բանաստեղծները գրում են հայրենիքի մասին, սիրո մասին, ցավի մասին, հարևանի մասին, ազգի մասին, լեզվի մասին, ի վերջո այն բոլոր թեմաների մասին, որոնք կարող են դառնալ բանաստեղծություն եւ դառնում են, չկան սահմանափակ թեմաներ, թեմաներն սահմանափակ են եւ բանաստեղծը այդ թեմաների մեջ ոնց որ լորդ լինի ծովում։ Բայց Վագն Դավթյանի պոեզիան առանձնանում է, որն է նրա պոեզիայի առանձնահատկությունը։ Ինչպիսի առանձնահատկություններով է փայլում Վագն Դավթյանի պոեզիան։ Իմ կարծիքով Այսինքով Վահագն Դավթյանի պոեզիան հագեցած է իր մանկության հուշերով, նա կարողանում է գեղեցիկ կերպով հանգուցել ներկան անցյալի հետ եւ այդ անցյալը տանել դեպի ապագա։ Այնինչ նա արել է Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված հիշողությունների իր հայրական տան։ Կարծես նրա միջոցով այն մարդը, ով երբևէ չի եղել Արևմտյան Հայաստանում, ով երբևէ չի առնչվել այդ տարածքի ոգեղինությանը, Վահագն Դավթյանի պոեզիայի միջոցով կարողանում է իսկապես մասը that not like that Taratsky. հասկանալ, զգալ, թե ինչ է նշանակում կորուստ, ինչ է նշանակում հայրենի հողի կորուստ, ինչ է նշանակում ավանդական ընտանիքի փոշիացում, ինչ է նշանակում հայտնվել մեկ այլ տարածքում եւ ամեն բան սկսել զրոյից։ Այսինքն այն ամենը, ինչ կապված է գախտի վերած արհավիրքի հետ, Վահագն Դավթյանի պոեզիայում դառնում է իրականություն, դառնում է յուրաքանչյուրի ցավը եւ թեպետ շատ լուսավոր է Վահագն Դավթյանի պոեզիան, բայց այն նաեւ մեզ տանում է դեպի այդ այդ կորստյան ու ցավի տարածքը, այդ է Բահագնդարցյանի պոեզիայի արժեքը ինձ համար հատկապես։ Ցավոք Վագնդավցյանի մանկությունը կրկնվող դարձավ։ Այո, պատմությունը կրկնվում է եւ կրկնվում են մեր ճակատագրերը։ Այնպես ինչպես ինքը թողեց Արաբկիրում իր տեսած առաջին առավոտը, այդպես հազարավոր հայորդիներ ընդամենը 2 տարի առաջ այդ վերքը թարմացրին, թարմացվեց այդ վերքը եւ շատ շատերը իրենց առաջին տեսած առավոտները թողեցին շատ մոտ մի տեղ։ Այո, մոտ մի տեղ։ Շատ մոտ մի տեղ։ Մոտ, բայց անմարչելի մի տեղ։ Այո, ցավոք սրտի պատմությունը կրկնվում է եւ ես կարծում եմ որ պատմությունը կրկնվում է ոչ միայն այն պատճառով որ պատմությունը կրկնվելու սովորույթ ունի այլ որովհետեւ մարդ արարածը դասեր չի քաղում իրանց ճանապարից եւ համահունչ չի քայլում ժամանակի հետ որովհետեւ խնդիրները երբեմն թվում են նույնը բայց դրանց լուծումները բոլորովին տարբեր պիտի լինեն տարբեր ժամանակներում եւ մենք կարճում ենք լուծման միևնույն եղանակներից որոնք ոչ մեզ ոչ միտեղ չեն հասցնում եւ այս վերջին անդխտության պատճառը եւս շատ առումներով կապված է մեր կարծրատիպային մտածողությունից հանդեպ հակառակորդը, հանդեպ ճշնամին, հանդեպ տարածքը, որովհետև աշխարհը փոխվում է, աշխարհը փոխվում է, օրենքները փոխվում են, մարդը փոխվում է, բայց մեր մտածողությունը մնում է նույնը, դրա համար էլ այսօր աշխարհում դեռ շարունակվում են պատերազմները։ Մի առիթով Վագնդավցյանն ասել է, որ Արցախյան շարժումը, որ ընդունված է նաև անվանել կոչել համազգային շարժում, հայոց համազգային շարժում շտապողականությամբ է արվել շտապողականություն են ցուցաբերել հրամամի թեմակարումով շտապողականության բերվել եւ ոչ շատ լրջորեն հաշվի կշռված ինչ որտեղ մեղավոր չէ նաեւ ժողովրդային արմով որ անկախությունը մեզ մատուցվեց ինչ որտեղ եւ այդ շարժումը դարձավ այսինքն այդ շարժումը ինչ որտեղ պարտադրվեց մեզ ժամանակի տվյալ շրջանում եւ մենք պատրաստ չէինք ոչ հոգեբանորեն ոչ այլ կերպ բայց եղավ այն ինչ եղավ եւ հույս ունեմ որ մենք ինչ որ դասեր քարեցինք այդ շտապողականության հետևանքների հիշողությունը երկար կշարունակի մնալ մեզ հետ եւ գուցե դա մեզ կօգնի, որ մեկ այլ անգամ ավելի ճիշտ կարողանանք հաշվի կշռել մեր ուժերը, մեր հնարավորությունները, մեր ցանկությունները։ Մեր ցանկությունները երբեմն միշտ չի, որ համընկնում են մեր հնարավորությունների հետ եւ արդյունքում ստացվում է այն, ինչ պատմությունն է թելադրում, այն ինչ իրավիճակն է թելադրում, ոչ թե այն, ինչ մենք ենք ցանկանում ցավոք սրտին։ բարեկամներ եւ իբրև բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկման վերջաբան առաջարկում ենք Վահագն Դավթյանի Զարգ իմ զարմանալիտ բանաստեղծությունը Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ Վահագն Դավթյան Զարգ իմ զարմանալիտ Արցախում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին Աստվածաշունչ է իր լեռնաշխար իմ հայոց։ Աստվածաշունչ է իր ու սուրբ ավետարան։ Ուր են սակայն ախուր այն էջերդ, որոնց խորին խորուրդ նիվար քո եփրատն էր իջնում, որպես ճերմակ Աստված, ու որոտով ահեղ լույս եղիցին ոգում այն էջերդ, որոնց լույսերի մեջ կապույտ լեռնաշխարն էր սասնա որպես հոբի բողոք եւ գեղեցիկ որպես Դավիթ հրաշալին այն էջերդ որոնց մշուշի մեջ լազուր վանալիճն էր ծփում ու խռովյալ հոգով աղոթքներ էր հուշում քո ճգնակեց սրբին լեռնաշխար իմ հայոց դու ծվատված հատված դու հրկիզված կիսված մատյան աստվածաշունչ ու սուրբ ավետարան։ Եվ ինչ մնաց քեզնից։ Ավաղ միայն մի էջ հողմահարված, խանձված մի էջ մնաց միայն որպես խաչյալ կսկից ու արկայծող կերոն։ Ու եթե դա էլ տանք, բոց չի ելանելու էլ եղեգան փողից, ու եթե դա էլ տանք, օ ծովինար, օ մայր, Որ աղբյուրից պիտի դու ջուր խմես բռով, ու եթե դա էլ տանք, չկանք ու չենք եղել։ Ուրեմն զար կարծախ, չկա ուրիշ հնար եւ ուրիշ ելք չկա, քանզի հավերժի մեջ սա ակնթարթն է այն, որ կարող է հանգչել իբրև վերջին առաջ, բայց կարող է նաեւ ուղեկիցը դառնալ հավերժության։ Ուրեմն զար կարծախ զարկ իմ զարմանալիտ եւ տեսնում եմ սակայն որ հենց այս նույն պահին սրբեր թխամորուս ձեզանից մեկն այնտեղ հոգեվարում է լուր ու անխռով հանգչում եւ տեսնում եմ ահա որ հենց այս նույն պահին մի բուրհող է առնում ջղաձգվող ձեռքով որ հավիտյան պահի բռունցքի մեջ իր կուռ ու ներիր ինձ ներիր մայրդ հանգչող քաջի։ Ես քեզ համար չունեմ ամոքումի խոսքեր ու չեմ գտնի երբեք, եւ դու ներիր նաեւ հրաշալի աղջիկ։ Դու, որ քո ուսերին ծածանեիր, պիտի երազորեն մաքուր, երազորեն թեթև քողը հարսանեկան։ Չես ծածանի սակայն։ Եվ նաեւ դու ներիր։ Դու հրաչյա մանուկ։ Դու, որ չծնվեցիր ու չես ծնվի երբեք Արցախ, մի բուր Արցախ, դու աշխարի համար մի փշուր հող ես լոկ, եւ սակայն մեզ համար հսկա զոհասեղան։ Ու թե հնար լիներ գայծակները խաչել, ես զոհերիս վրա կվառեի խաչերն այդ հրեղեն ու թե հնար լիներ հարթակողի ճամփան ոլորել ու դարձնել հսկա ծաղկեպսակ ես զոհերիս վրա կդնեի պսակն այդ արցունքոտ, որ աշխարհին արար տեսանելի լիներ։ Ուրեմն զարկ Արցախ, զարկ իմ զարմանալի, չկա ուրիշ հնար եւ ուրիշ ելք չկա, քանզի ոսոխը քո այդ քոչվորը վայրի, այդ լեզուն է միայն, որ հասկանում ճշտիվ եւ այդ լեզվից է լոկ, որ փոխվում է կրկին խուճապահար հոտի։ Իսկ դու գարնան ծիծար, որ քո բույնն ես հյուսել իմ քիվիտակ, բույն, որ վերք է թվում հիմա աչքիս, քո թևերը ծալիր ու ծվարիր լրին այդ վերքի մեջ։ Ինձ լրություն է պետք, որ մոգության շնոր հայցեմ վերին ոգուց, վերին ոգուց հայցեմ խոսքեր ոգեկոչման ու բարբարեն։ բար Ելեք, մահապարտյալ գնդեր, վեր բարձրացեք հողից սրբեր թխամորուս, որ դառնայիք պիտի նահապետներն ազգի սակայն ավաղ դարձակ նահատակներ։ Վեր բարձրացիր քաջդ, որ հենց այս նույն պահին մի բուր հող ես առել ջղաձգվող ձեռքով, որ հավիտյան պահես բռունցքի մեջ քո կուռ վեր բարձրացիր, ելիր, քանզի մոտ է թվում ինձ այն ժամը վերին, երբ իմ հայոց հողի խորին խորուրդն ի վար, պիտի քայլի Աստված եւ որոտով ահեղ լույս եղիցին ոգի։ Ելիր, որ լույսն այդ մեծ, այդ արշալույսն առած, փրես սև սուկ հակած ոտքերի տակ կոմոր, փրես ոտքերի տակ այն աղջկա, որ քեզ սիրահարված պիտի մնա հավետ։ Իսկ դու դեռ զարկ Արցախ, զարկ իմ զարմանալիդ, չկա ուրիշ հնար եւ ուրիշ ճար չկա։ Զարկ դեռ ու հավատա, որ արշալույսն այդ մեծ սրի ծայրին է քո, իսկ քո հողը մի բուր, քո քարակոպ ու կուր բռունցքի մեջ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Սոնա Վանը, հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք